מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דהו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עצנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, הוא, בואו שעריו בתודה. חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו. כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו.